Dobro u još jedan pozdrav svijetu, ja sam Leon i danas ćemo malo popričati o tome što se događalo, to jest malo ćemo, haha, The Royal We. Malo ću pričati o tome što se dogodilo u proteklih nekoliko dana u svijetu ga ima toga dosta, pa prvo da se osvrnem na jedan komentar koji sam dobio. Naime, rečeno mi je kao ono, 30 minuta je puno za podcast. Uh, moj odgovor na to, <laughs> probajte vi za manje. Idemo na posao. Još jednom dobrodošli u Pozdrav svijetu. imamo jako puno toga, pa kad kažem jako puno toga, doslovno mislim pola, mislim da ću pričati o pola pjesama na Eurosongu e, ove godine, jer e, kako se zapravo danas približio, to ne danas, jučer, e, se približio datum prijave, odnosno slanja posljednjih, odnosno završnih verzija pjesama za Eurosong u Kijevu. Bio je sastanak delegacija tamo, čini mi se. I sve pjesme su poslane, iako ih mi još nismo sve čuli, hashtag Armenija, i hashtag Slovenija, filharmonijska verzija, kakva god to bila. sve su tamo, sve čekaju uh, svibanj da ih čujemo u svoj svojoj slavi. Pa počnimo redom. ne, zapravo ne redom, ne znam kojim sam ih ja redom tu posložio, kako su mi došli, tako sam ih ispisao, pa imam tu šalabakter po kojem ću se i voditi. Prvi po redu, naravno, logično, je švedski predizbor o kojem sam toliko, mislim toliko, čak punih pet minuta samo posvetio prošli put. Švedska, Robin Bengtson, I can't go on. E, moja malenkost je, neću se previše hvaliti, ali reću samo da sam rekao da će pobjedit. Kusno sam na stol, moguće da je to bio dio te cijele priče. Uh, drugo mjesto je Nano, treće mjesto Jon Henrik Fjellgren i Aninija, tek četvrta Marija koju sam ja predviđao da će se boriti sa I can't go on. peti Benjamin Grosso i šesta. Uh, pred izbora, ispred, ispred, prije izbora uh, kao favorit za pobjedu određena Viktorija. Šesto mjesto. Znači na pola je negdje završila dole. Bilo kako bilo. Um, pjesma iskače svakako. Ako bacite pogled na službeni kanal Eurovision.tv uh, malo da prozujete na to kakve se sve pjesme nude ove godine, svakako onako ističe se u gornjoj polovici, reći ću samo toliko. Dalje u isto vrijeme kad i Švedsko, odvijalo se i norveško nacionalno finale. Tamo je pobjedio, to je tamo su pobjedili Joust sa pjesmom Grab the Moment gdje je drugo mjesto zauzeo Ammunition i Wrecking Crew. moram priznat da u odnosu na prošlu godinu nekako mi je cijeli taj e, cijeli melodigram Grand Prix nekako bio ne znam, bezlični mi je bio, nije mi, nije mi baš nekako sijao najbolje, ne znam zašto, prošle godine su bili zabavniji, ne znam, možda, možda je samo stvar u tome što čekam da se pojave <laughs> one verzije pjesama za gluho njeme, jer jednostavno to, to, to me uvijek razveseli nekako, ne znam zašto, ne bi trebalo, znam da ne bi trebalo, ali to se uvijek desi. Um, ja se bar nadam da će ih biti, ako ne, onda sam džabi to gledao. <laughs> Idemo dalje, e, Litva i pridjev koji će najbolje opisat dužinu predizbora u Litvi je, je vječno, vječan, vječan, predizbor. Na kraju smo dobili pobjednika, odnosno pobjednicu, odnosno pobjednike, nisam siguran što je Fused Mark, nisam se previše ni potrudio pogleda što je, jer realno koliko i taj predizbor, toliko i ta pjesma i pjevačica <laughs> ne zanima me. Poslušao sam pjesmu i bila je točno ono što sam očekivao. Ništa posebno. Idemo dalje. Um, San Marino. San Marino. Um, još jednom San Marino. pjevačica, naša najomiljenija i zapravo jedna od rijetkih koje možemo na prvi pogled prepoznati. Ovako čim se spomene njezino ime, ja sam vidio na službenom kanalu uh, Eurovision.tv, došla mi je notifikacija na mobitel, pa sam zato odmah znao. Znači vidim samo Valentina Moneta. Opet, pa dobro, ajde. Možda, možda joj se posreće. Onda sam se sjetio da su prije toga rekli bit će neko iz EU i bit će neko izvan, iz, izvan EU. Um, to je taj Jimmy Wilson, jel? koji je, joj, zaboravio sam otkud je, negdje, mislim, znam da je iz Amerike i onda je sad došao i živi, čini mi se, u Njemačkoj, u Berlinu. E, ne znam koja je točno priča, kako su ih spojili, ali znam da je tu Ralph Siegel koji je napisao pjesmu, po bog zna koji put, taj čovjek će vječno napisati pjesme za San Marino, ja mislim od sada. A, pjesma Spirit of the Night Uh, vje, baca na nešto, baca na nešto skroz, ne znam na šta, podsjeća me na nešto, ali možda je to samo znak da je dobra, ne znam, ne mogu sad ehm, slobodnom procjenom, ne mogu reći što je točno, ali možda je stvari u tome, ehm, ne znam, ta pjesma je, kad gledate cijeli taj Eurosong ili ne znam, generalno pjesme Valentine Monete prije, prijašnjih godina, barem kad se mene pita, nisu me bila baš nešto, a sad kad sam ju vidio, ne znam, to mi je sad... Mm, kako da to opišem. To vam je kao kad dođete, ne znam, ono rano ujutro na posao ili, ne znam, na faks, školu, gdje god, i gladni ste niste doručkovali i onak vidite da se dijeli neka čokolada tamo, ali nije vam baš neka draga, ne mora biti čokolada, bilo šta, neka hrana uglavnom, ali znate da to inače nikad ne bijeli. I onak dođete i uzmete tek toliko jer morate, onak bit će, dobro za vas, bit će dobro za vas. I nekako taj spirit of the night, ne, znam dobar mi je, joj bože zašto, ne znam, ali eto je, je, ne osjećam se pretjerano dobro što mi je San Marino drag jer znam da ću se razočarati kad dođe do polufinala i tamo ostane. Da. Uh, dalje idemo u Azerbajdžan se eh, crta Azerbejdžan, kako kome više paše, eh, gdje nam eh, je The ili Dai Hajj, ne znam, The Hajj ja rekao, predstavila svoju pjesmu Skeletons, sa vrlo zanimljivim riječima i još zanimljivim spotom. Mislim, spot je okej, izbacila je iz riječi svugdje svoj subjekt, pa samo pjeva Have my skeletons, have my skeletons. Iskreno morao sam provjeriti koje su riječi, jer sam mislio reći da pjeva uh, I... Joj, šta sam mislio reći? I am Skeletons ili tako nešto. Ne znam, tako zvuči. Nije ni bitno toliko. Uh, ima još jedan, još jedan stih. amazed by thorn jeans. Mislim da je htjela, reći thorn. Mislio sam da su riječi koje sam ja pročito krive, ali onda sam prevrtio i poslušao. Kaže thorn. Znači, trnovite su hlače, čini se. Ne znam, a, vjerojatno nisu, vjerojatno ima malo problema s izgovaranjem riječi možda će se to, možda, sigurno će se to popraviti do Eurosonga. Ako je tome tako, ako nije, onda će pjevati o hlačama s trnovima, ne znam. Umjetnička sloboda. Um, sljedeći na redu su Crnogorci, Montenegro, Slavko Kalazić i Space. E, prvi, prvi komentar koji sam ja, mislim nisam ga izrekao kad sam gledao prvi put spot, prvo što sam pomislio da je, spot je, spot je snimljen s e, prekvalitetnim kamerama. Taj HD ubija. Malo, malo onako pre, previše, kako da kažem, in your face. Um, pjesma, kada, kada scrollate i čitate malo komentare i zanemarite što se zapravo zbiva u samom spotu, um, pjesma je čak, ono, slušljiva, ok, ok, naspram svih drugih Eurosonga. To ću nekoliko puta reći danas, jer stvarno malo potonete kad slušate neke od svih tih pjesama te, i te su nažalost ostale za kraj, ali eto što, je reći, što reći. što se samog spota tiče, jedino što stvarno možete zapaziti u cijeloj toj priči je, je ta kosa, taj, ta, pletenica koja vrlo, vrlo nasilno maše i, i leti u okolo u spotu. Trebali su i malo slow motiona da, da, da, malo bolje dojam ostavi, ali i ovako, i ovako je dobro, i ovako je previše. Ok, dalje. Um, Irska. Brandon Murray, Dying to Try. Dobili smo uz pjesmu odmah i spot. I to je uglavnom to što se da reći o pjesmi. ima spot pjesma i on pjeva. I to je Irska. Dalje, Češka, uh, Martina Barta i My Turn. E, pjesma je ok, ima sad i spot, dobila ga ja mislim nedugo nakon što su izbacili pjesmu. Um, međutim, ne znam, nakon I Stand je... Češko je i onako bilo teško ući u finale, ali ako će ovako nekako konformistički biti sa svim drugim pjesmama, to baš neće dobro završiti za njih. Možda se varam, možda ne, ne vidim ne vidim nekakvu kvalitetu u toj pjesmi, pre, pretjeranu, ali mislim da će se utopiti u moru balada koje su i ovako prezastupljene ove godine na Eurosongu. Um, i e sad e, nešto što zapravo dobro, reći ću prvo Rusija. Rusija, dakle, teško je išta reći o ovom. E, mogu bi cijelu epizodu posvetiti tom i onda bi još mogu jednu epizodu i još i još dvije barem da odgovorim na sve komentare koji će se pojaviti na nju, jer koliko sam ja vidio što se tiče same pjesme Flame is Burning od Julije Samoilove, pjesma je u redu, pjesma je lijepa, malo ne, ne znam šta da kažem. Evo, ne znam šta da kažem, da, s obzirom da ovo neću uređivati poslije ovog što kažem sad, to će ostati. Um, Rusi se hvataju, koliko sam ja vidio, za slogan Eurosonga ove godine, pa eto, Celebrate Diversity. neću ništa reći. To će biti moj, <laughs> moj diplomatski odgovor. Pjesma je u redu. Uh, idemo dalje. Bugarska. Kristijan Kostov je jučer predstavio Beautiful Mess, koji je ovako, do neke minute i deset sam slušao i čekao, to jest čekao sam i onda sam vidio da je minuta i deset i shvatio sam da neću ništa dočekat. I zapravo ispada da je to još jedna balada. Mislim, ima, ima momak glas, nije on za džabe bio X Faktoru, ali nije to baš to. A što je najgore od svega prije što smo uopće počeli da slušanjem cijele pjesme, znači prvih nekoliko sekundi pjesme, jako, jako, barem i mene podsjetilo e, na refren pjesme Million Eyes, nove pjesme Million Eyes od Lojka Noteta koji je 2014. predstavljao Belgiju. Mislim, nekako čujem te tonove u njegovom refrenu, e, vrte ga do iznemoglosti na ESC radio pa ga je teško ne čut i ne, ne u drugim pjesmama, jel? A, dalje, Makedonija. E, Jana Burčeska je predstavila svoju Dance Alone, koju ne smijemo zamijeniti sa Dance Alone od Love Generation, jer oba dvije mislim da nekako nose istu poruku, to e, žene koje žele tancat same i baš im je lijepo i cool su i mogu to napraviti. Um, hashtag dan žena. E, koji je već prošao na veze, blizu smo tu negdje 5-6 dana, što je to. Uh, uglavnom za Makedoniju jedan wow od mene, e, i što se spota tiče, i što se pjesme tiče, i produkcije, mislim, ja sam, ugodno sam se iznenadio, sam sam rekao, u, u nizu u kojem su se predstavljale pjesme iz s područja bivše Jugoslavije, nekako je to bilo u uzlaznom smjeru, dakle Makedonija kad je predstavljena, onda je nakon nje sjedila Srbija, do nje ćemo tek doći. Aha, već sljedeća, ok, ne znam više ni kako sam ih poporedo. E, Tijana Bogićević, N2D. E, moram priznat samo e, da je spot, kad sam ga vidio ovako nešto, nije spot, ali Ariana Grande, ali ona iz nekog razloga me podsjeća na nju dok sjedi na onom na onom kolutu koji se vrti u krug. Možda Ariana Grande to ima u nekom od spotova, ne znam, možda sam potpuno u krivu, nije ni bitno. Um, strah me malo, e, pjesma je dobra, pjesma je stvarno dobra, ali strah me kako će to izgledati na, na pozornici u Kijevu. Možda strah nije ispravna riječ koju bi trebao koristiti, jer e, vjerujem da će RTS to napraviti kako se spada. Eh, ali ne znam, nekako sam spot ima u biti samo tri osobe, ima nju i dvoje plesača koji pokušavaju dočarati tu sliku da je ona zaglibila preduboko i tako dalje. Ali ne znam, sve u svemu, govorim sve u svemu previše, to primjećujem. um, <laughs> vidjet ćemo. Svibanj nije daleko. Nadalje, e, dolazimo sada do e, pjesama koje su ujedno i, i, i, već predstavljene, a dobile su spotove ili su samo jel, pobjedile pa su dobile spotove, nekakve kombinacije, svašta imamo. Uh, prvi tu dolazi na redu Island i Svala sa svojim paperom koji je također u subotu, u super suboti ovoj pobjedio. tako da imamo pobjednicu, imamo i spot, sve skupa je vrlo islandski. Ako izuzmemo Adidas kvazi trenirku u spotu, koja je ovako vrlo... Brand placement uopće nije ni skriven u tome. Imamo i nekakve njihove islandske jakne, ovaj 66 North, ona crvena na jakna koju ona nosa okolo, koja je vrlo lijepo paše u cijeloj toj kombinaciji. Znači, ništa, ne, nikako to meni ne izgleda ali pjesma, mislim da neko ovako iz vedra neba padne tu sada i zna nekakve stereotipe u Islandu i pogleda taj spot, vidio bi, mhm, mm ok, dobro, idemo dalje, <laughs> idemo dalje, ne znam što bi drugo rekao, evo, eh, Paper, nije mi baš ni pjesma sama jasna, ne znam, znam da je tu paper i znam da ima nekakvo ljepilo i da se reže kroz taj papir i da taj, da, da taj momak valjda se zaljepi ko ljepilo za nju ali ne znam kakve veze tu škare imaju, ne, znam. idemo dalje. Moldavija. Uh, e, Hej mama je dobila spot. E, svakako ga pogledajte, e, posebno ako želite znati kako ne razbijati jaja, osim ako ste u nekom transu i promatrate svoju zaručnicu pokraj svoje buduće punice. Ali da, ples je u spotu van fokusa, to je, ne znam, nekima pohvalno, nekima ne, ne znam, meni se taj ples baš dopao nekako e, u, u, u cijeloj toj pjesmi uh, koja je zapravo dosta, mm, pa, nekako je generička, ajmo reći, e, vrlo, vrlo puno puta su ponovili Hej mama <laughs> u pjesmi, a ne znam, Možda, možda, možda prođe dobro. Ja se nadam da hoće. Ne želim, ne želim skrivati svoj favoritizam, pre draga mi je, ne, hej mama mi je super. Um, spot je mogao biti bolji, ali eto što je tu je i ovako je dobar, ja mislim. Epic sex Guy je dobio svoj trenutak, ima svoje pokrete i to je jedno što je bitno. Uh, dalje idemo na Izrael i Imri koji je predstavio I Feel Alive. E, I Feel Alive je dobio i spot. Recimo nisam uopće znao Gledao sam njihovo finale, ništa mi nije bilo jasno, shvatio sam samo da postoje dva stupca i bili su dueli. I znam da ko, ako jedan otpjeva do jedne mjere i onda drugi pjeva i premaši tu mjeru, on je prošao dalje. To je sve što je bilo jasno. Onaj hebrejski nisam ništa razumio, nisu ni riječ na engleskom progovorili. Ako jesu, onda vjerojatno se više ne sjećam jer sam nešto paralelno drugo radio. Sve u svemu, E, sve u svemu, eto ga opet. E, backup je bio za Nedava Geđa, bio je i s Starom u Švedskoj. E, dakle, spot je tu, imamo je tu entuzijastičnu ekipicu Tel Avivu, tamo je fino plesala na ulici i ima je glas ko glazura na to sve. Aha, i pjena party. <laughs> I pjena party je bio tamo na kraju. I moram reći iskreno da kad je zapravo završio s pjesmom, očekivao sam još jedan referen i još sam htio čut, ali eto, to završilo nakon tri minute, tako da ne znam, ne znam je to dobro ili loše. Vjerojatno je dobro, jer želim čut više. Pa, ne znam, pjesma je drugačija od e, opet tih svih balada ove godine, ali ja ističem samo one pjesme koje nisu balade, jer za balade više ne znam šta da kažem. Sve su to lijepe pjesme, ali da, ajde, <laughs> ne mogu više to slušati. Ehm, uvijek je tako nekako da jedne godine neko pobjedi, iduće godine op, op, evo ih, svi su isti takvi. Ajmo, šta ćemo sad? Treba nam nešto novo i zapravo pobjedi one koji se ne fura na pobjednika. Tako da sumnjam da bu balada pobjedila ove godine, ali ko zna. Imamo lijepih balada, da se razumijemo, ali vidjet ćemo. Po peti put valjda već večeras, Svibanje nije daleko. Ehm, Grčka je... Ehm, mislim oni su već predstavili svoju pjesmu i vidjeli smo već i spot, ali tek je odnedavno i on službeni, postoji službeni spot na stranici Eurosong, e, Eurosong, bože, Eurovision.tv. Um, sve što imam za reći o toj pjesmi je refren. E, zapisao sam si tu riječi, ovaj, <laughs> samo da ih pročitam. This is love. Rain falls from above. Can you feel the love everywhere? This is love. Mhm zapravo sad shvaćam koliko je glupo, to, to, je, to je toliko glupo, a ne, ne razumijem zašto sam to uopće morao zapisati. To, to je, oh, bože, <laughs> joj, sretno Grčka. E, Latvija, Triano Park je sa svojim lajnom e, prikazala pjesmu šta sam rekao upravo, e, Line je predstavljen u obliku spota, ne preporučam da ga gledate u lošoj osvjetljenoj prostoriji ili i na većoj blizini, bar prvih 30 sekundi ja sam to gledao i malo, malo, mi, ovaj, malo me zabolila glava od tih eh, padnje, gašenja svjetla, ja ne znam kako je ona to eh, to vjerojatno njoj nisu radili tamo na, na, na snimanju spota, nego su vjerojatno to samo u postprodukciju bacili, to paljenje i gašenje, to crnilo, ali stvarno malo me, malo me zabolila glava dojam ove pjesme ja sam e, u, finalu, nakon što su poizbacivali sve relativno dobre pjesme, u finalu je jedino Trijana Park bila očiti pobjednik, tako da ja sam zapravo znavio sam za njih. Iako mi nisu bili najdraži u Litvi, e, u Latviji. U Litvi mi svakako nisu mogli biti najdraži. E, Malta je također predstavila svoj spot, Breathlessly od Claudia Faniello. Uh, spot snimljen unazad, vrlo originalno od njih. Uh, morao sam ga dva put pogledati da uopće shvatim šta se dogodilo i ima nekakva ružna mačka, to se sjećam da je bila ona, ona, ona bez dlaka, to malo se naježim svaki put kad vidim te mačke. da, to je zapravo sve što se ima za reći. To je, to je jedna od onih balada koje ne želim spominjati i opisivati, ali lijep, mislim, pjesma je lijepa. Ne bi pobjedila na Malti da nije, a oni su imali, on, bar su oni imali masu balada, do duše ona koja je nas završila na drugom mjestu, ako se ne varam, to je bila ona, ona koja ne znam već ime, koja je bila pjevana zapravo na TZB malteškom, kukba, kukba, to mi je bila draža pjesma, ali eto, kako, šta je tu je. prošli smo sve što se dalo proći od tih nekakvih novosti, novosti. Sad imamo malo ovako mlakije novosti, to su uh, revampovi, dakle preobražene, blago preobražene pjesme, e, što su Albanija, Švicarska, Švicarska nije preobražena, Švicarska samo ima spot. <laughs> švicarska je dobila spot Time Bell i Apollo su u nekakvoj vili, hodaju kroz nju i pada lišće. Dao bi se kladit da je njoj u jednom trenutku ili u oko ili u usta pao komad tog lišća koji je padao i morali su ponovo snimati tu scenu. 100%. Kako to pada? Znači padalo je po kosi, padalo je po faci, sigurno je u usta pao. to, to nećemo sada pogrešno shvatiti. Idemo na Albaniju i na Linditu koja je otpjevala e, svoj bot i sada nije, mislim, otpjevala ga je i to je kao svršeni glagol otpjevala, više ga neće pjevat, pjevat će sada world na engleskom, što je od mene veliko ne. Glas je njezin i dalje tu, ali ovo ne ne. Spot je isto malo ovako futuristički nekako barem nastrojan, vidim ja da ona želi nešto, nešto reći o tome kako taj svijet ide nekud. Mislim, postoje gradovi su, gradovi nekakvi koji lete i idu nekud. Svijet ide nekud gdje njoj ne odgovara, zato, ona, zato se ona dere, hoće, hoće ga dozva da se vrati, da, da to lijepo sve bude, ali ništa od toga, kao i od te pjesme. Uh, Ujedinjeno kraljevstvo Lucy Jones, ona je isto predstavila spot, e, Never Give Up On You, koliko sam shvatio, ona isto revampana, malo su je podigli zadnji refren da se istakne. E, doduše, već i na nacionalnom finalu je ona to jako lijepo istaknula, već se osjetilo onako, mislim ja kad sam slušao, nekako se osjetila ta razlika na zadnjem spotu, možda spotu, e, refrenu, možda je zato što je publika malo to naglasila svojim aplauzom, ne znam, tako, tako obično to je kad, e, možda, ne znam, prvo sam uopće gledao pobjedničku <laughs> verziju, jer sam gledao ono dok je još bilo natjecanje u toku, pjesma je pjesma je još jedna od onih balada, još jedna od onih lijepih balada koje će vjerojatno se utopiti, jedna drugu će povući dole i pitanje je kako će to sve izgledati, ne znam, meni je to sve onako, nah, hmm, never give up on you, vidjet ćemo, a već je u finalu, neka ju to tješi, <laughs> šta drugo da kažem. Um, da zaključimo cijelu priču. da, već sam došao do kraja, ne znam koliko mi je trebalo, vjerojatno ne predugo. 13.3. dakle, kao što sam rekao, dan kada se predaju pjesme. Ukrajina je također izvlačila brojeve broj, broj svoji, jer oni će zapravo odrediti kako će ko nastupat kojim redom, a da jel ne bi sebe stavili na neko povoljno mjesto, ne znam koje bi to bilo, od proteklih godina se nijedno više nije pokazalo kao dobro. Oni su 22. u finalu, Uh, I kao što sam već prije rekao, jedno što još čekamo će biti Armenija i slovenska filharmonična verzija. Armenija se izbacuje 18. se izbacuje, <laughs> što to značilo, vrlo sam lijepo to rekao. 18.3. to će biti <clears throat> pardon, subota. I e, da, rekao sam da ću se osvrnuti na komentare nešto je bilo, e, tipa uh, e, 2011. nije bio lapsus, nije bio lapsus, e, rekao sam, ja sam pogodio da će Erik Sade pobjedit, a inače ne propuštam nikad priliku da ga spomenem, jer eto, dešava mu se, <laughs> dešava mu se da ga puste i na našim radijima, što me zapravo malo šokiralo. Bilo prvi put kad sam ga čuo, mislio sam da mi se YouTube slučajno upalio, ali ne, ne, ne. <laughs> to je bio, to je bio radio. Tako da, eto, um, ne znam da li se trebam na još što osvrtat. bilo, je, bilo je govora o YouTube-u, meni, meni se stvarno ne da to montirati za YouTube i ne, ako bi radio nešto za YouTube to bi bilo nekako malo vraški dobra montaža jer ja ne, ne, ne baratam predobro s tim eh, aparatima, aparaturama, a i zvuk bi vjerojatno malo lošije zvučao nego što sad zvuči. Pa, eto, svi komentari su naravno dobrodošli, pohvale pokude i savjeti za to kako da sve bude bolje. A do sljedeće emisije pišite i uživajte u Armeniji ako se ona pojavi prije nego što se ja pojavim i iskoćem, iz s novim podcastom. Uh, sve u svemu, sve u svemu, to će biti nova poskočica ovog, ovog showa. Um, ehm, čujemo se u sljedećoj emisiji. Bok!